Esperanto por tutterra agado. En la pasinta semaino, mi citie aperigis son articolon pri qualita crescado de Esperanto. Mi diris che necessas verci cae producti regule materialoin por subteni la practican applicon de Esperanto. Por tio necessas occupigi pri laueble multae facoi kiwi estas internazie au tut monde interessai. Porce tio ne restu nura teoriumado, mi volas hodiau presenti al vite maroin, kiwi plenumas tiuin condicioin, cae kiwi etiam estis pritractatai, citie en la esperanta retradio. Estas ja evidente, che existas hodiau comuna temaro, por la tuta mondo. Ciel ni savu cae protectu nian planeton tero, porce gio restu logigebla por la homaro, cae por ebligi vivon en pazzo cae prospero por la tuta mondo. Por tiu temaro esperanto povas ludi gravan rolon, char exemple la reverdigo de urboi estas temo ne nur de politichistoi, set ciu el ni povas parto preni en iniziatoi ciui ocupigas pritiu afero. Por comenzi, esperantistai activuloi povas organizi internaziaen seminarioin. En ciui faculoi pri la concernai temoi, povus montri alla parto prenantoi cion ili povas fari por contribui porque tio montrigiu anca per concretae exemploi, la seminarioi povus ocasi en locoi, cie oni practice ocupigias pri agado por savi la medion. Mi volas doni nur celcain exemploin. Plantado de arboi en urboi por reducti la someran varmegon, verdigo de fasadoi, verticala farmado, au ec abel predado en urboi. Alia temaro povas esti la trafic sistemoi por urboi. Tiui temaroi povus presentigi ancau en tradiziai esperanto congressoi cae tiel oni povus veci la intereson de esperanto parolantoi, precipe de iunai homoi, pli profunde occupigi por unu el tiui temaroi en internaziai seminarioi. Tiui seminarioi povus farigi tiam interessai cae allogai che homoi lernus esperanton por povi partopreni en tiui internaziai seminarioi. Ni ne forgesu che apud la grandai landoi cun siae grandai lingvoi existas ja ancao multai malgrandai landoi cun malgrandai lingvoi cae por homoi el tiai landoi estas essence grave povi partopreni en internaziai seminarioi, char la nazia cadro estas tro malgranda por ebligi vast horizontan clerigadon. Mia ne besonas argumenti citie che esperanto por tio estas la plei tauga lingvo. Cai ni ja ne comenzas nulo, En la Esperanta retradio trovigios iam multegai son articoloi ciui occupigas pritiui tut mondai temaroi. Ien ec tasco por auscultantoi traserci la tutan iam disponeblan materialon en la Esperanta retradio ce blogspot, cae starigi listoin de interesai son articoloi temo vi povas sendi vian liston al retradio ce aldone.doe. Farante tion, bonvolu ne forgesi ciam aldoni la ligilon alla concerna son articolo. Mi esperas che tio estos la unua comuna pascio por iniziato cel al practica applico de esperanto por tut terra agado.